Maiatzak amabi ditu, gaur a, ekainak amabi ditu barkatu, gaur aste azkena da, eta hau berrion albistegia duzu, berriozari irretiaren albiste eman kizuna, politika zitzaginen dugu, lenik eta behin alkateak eman behar duen itzaldi baten eh, inguruan. Hori xe entzun dugun bezala udala austeritate politika zitzen godu sabilasak eh, gaur kulturgunean. Ila betero bezala berriozarko Ateneoa itzaldia antolatu du gizarte eta ekonomia politikei buruz orengonetan izlari lanetan izanen da berriozarko alkate sabilasa. Udal austeritatea izenburuko sola saldia eskainiko du eta bertan murrizketa eta doikuntza politikek berriozarko errealitatean duten eragina aztertuko du. Itzaldia arriotxaleko zazpietan hasiko da kulturgunean. Kirol, kultura eta gazteria zaietako jardueren agenda publikatu dute. Gure herriko postontzietan da jada, 2000 eta amairu, 2000 eta ikasturterako kirola, kultura eta gazteria zaietan antolatu diren jarduera eta ikastaroak biltzen dituen agenda. Berriozar, txulapain eta berrio udalek argitaratu dute, eta bertan datorren ikasturterako gure aizialdia prestatzeko behar dugun informazio guztia topatuko dugu. Aktibitateetan izena emateko epe ezberdinak daude, baina denak dira zabalik, eta ekainean bertan amaituko dira, beraz, eh, adiegon informazio gehiago jasona izan ez gero, eguzkiplaza.net webgunean ikusgai duzue agendaren bertsio elektronikoa. Aurtengo gazte kanpaldia baztango narbarte herrian eginen da. 2008ko ekainaren hogeita bost, hogeita sei eta hogeita zazpian udako gazte kanpaldia narbarte herri baztandarrian eginen dute. Gazteleku kantolaturiko kanpaldia amalau eta hogeita bat urte bitarteko gazteei zuzenduta dago. Kanpaldian jorretuko diren jarduerak piraguismoa eta ibilaldiak ezezik bertizko jaurerrira natur parkea ezautzeko bisita ere eginen dute besteak beste. Izen emateko epea, hilaren emeretzian amaituko da eta gaztelekuan bertan arriatxaldeko bostetatik zortzietara egin behar duzue. Berriozarren erroldaturik egonez gero, hogei euro indu behar dira eta aldiz berriozarkoak izan ezean, hogeita mar euroko tasa ordaindu beharko duzue. Zabalik da ekako euskaltegitan izena amateko epea. Garena ikasteko lelopean aekak urrengo ikasturterako matrikula egiteko eskaintza berezia abian jarri du euskal herri osoan baita berriozarko auzalor euskaltegian ere. Informazio gehiago eskuratu nahi duenak Eustal, euskaltegian bertan aurki dezake berriozar abildua aeka.org elbide elektronikora idatziz edota bederatzi lau sortzi iru 0 6 0 iru 0 6 0 bi edota 6 0 zazpi 6 0 bat lau 0 0 telefonik telefonotetara deituz errepikatuko ditugu telefono zenbaki hoiek bederatzi lau sortzi iru 0060 60 bi edota 60 zazpi 60 bat lau 00. Eta Euskara kontuekin jarraitu, ze Euskara ikasteko diru laguntzen bigarren deialdia argitaratu dute. Berriozarko udalak beken deialdia egin zuen Euskara ikasteak sortzen duen gastua einbatean batean behintzat finantzatzeko. 2012-2012 ikasturte honetan egindako e, kurtsoen bekak Uztailaren amabost arte eskan daitezke udaleko auzo bulegoan berri kaleko zazpigarren zenbakian. Beka ordaindutako matrikularen euneko gehia izanen da eta dirua jasotzeko baldintzak dira alde batetik amasei urtetik gorakoak izatea eta bestetik berriozarko erroldan inskribatua egotea. Bestalde, 2008ko azaroko deialdian beka jasotzutenek uztailaren amabosta baino lehen osatu behar dute eskatutako dokumentazioa alegia Euskaltegiaren asistentzia agiria Hau euskaltegiak eta zorroka kantolaturik berriozarko euskaltzaleon afaria izanen da iaren ama lauan. Ekainaren ama lauan ostiralonetan beraz zen gaueko bederatzi terdietan zuloalai elkartean aekako hau euskaltegiak eta zorroka euskara taldeak kantolaturik berriozarko euskaltzaleentzako afaria antolatu dute. Parte hartu nahi duenak euskaltegia bertan eh, eman dezake izena, baina baita herria kale berri edo kirol tabernetan eh, ere, posta elektronikoaz ere egin dezakez zorroka abildua topagunea.org elbidean. Bestalde, eta Euskararekin lotuta, berriozarko Euskararen astea prestatzeko batzarra eginen da e, bihar bertan, ostegunarekin, ekainak amairu Euskaltegian. Txirrindularen amabigarren edizioa hilaren amaseian ospatuko da. BTT berriozarko txirrindulari taldeak udalaren laguntzarekin e, bizikletaren amabigarren edizioa antolatu du, ekainaren amasei honetarako. Izen emateak kiroldegian eginen dira, eh, norbanakoaren datuekin betetako inskripzio horria eta iru euro eman behar den dira horretarako. Probaren egunean bertan ere izen emateko aukera izanen duzue goizeko amarrak laurden gutxietan e, izanen da hori hori izanen dazken ordua, eta gainera garestiago ordaindu behar da, bost euro ordaindu behar dituzue egunean bertan. Ordainagiriarekin, proba bukatutakoan parte hartzaile bakoitzak opari bana jasoko du, eta gainera txirrindula baten zozketan saartuko dira. Agi adingabeen izen ematea berriz gurasoek edo tutoreek sinatu behar dute. Thank Uraldiaz mintzatuko gara orain, gaur aste azkenarekin eguzkia jaunda jabe izanen da goizean eh, goizetik eta termometroa udasasoiko balioetara igoko da. Baliteke eguna amaitzerako ekaitza lehertu eta zaparradaren bat edo beste botatzea ekialdeko aizea ibiliko da eta temperatura altuenak eh, hogeita bost, hogeita mar gradua artekoak izanen dira. tira ba hause izan da dena, gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berriozari irretiaren sintonian FMko eun puntu edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.